Pirmas skirsnis Viktoras Hugo, Vargdieniai Ketvirtas tomas Verti Pranas Pavilaitis Vilnius vaga 1972 metai Skaito Arnas Rosanas Penktoji dalis Žanas Valžanas Pirmoji knyga Karas tarp keturių sienų Pirmas skyrius Sent Antuano priemeščio Charibdi ir Tamplio priemeščio Scilė Dvi ypač atmintinos barikados, kurios galėtų pažymėti socialinių lygų tyrinėtojas, nepriklauso tam laikotarpiui, kuriame vyksta šios knygos veiksmas. Tie dvi barikados, kiekviena savotiškai simbolizuodamos rūščias aplinkybės, išdygo į žemės per fatališką 1848 metų birželio sukilimą, didžiausią gatvių karą, kokį kada yra mačiusi istorija. Kartais atsitinka, jog tamsuomenė, ta didžioji maištininkė sujudusi savo sielvartų, nusiminimo, skurdo, nerimo, nevilties, miazmų, nemokšiškumo tamsos gelmėse, stoja net prieš aukštus principus, net prieš laisvę, lygybę ir brolybę, net prieš visuotinių rinkimų teisę, prieš liaudės aukščiausią valią. Atsitinka, jog tamsuomenė paskelbia karą liaudžiai. Driskiai puola visuomeninę teisę, ochlokratija sukyla prieš demosą nuoroda. Ochlokratija pažodžiui reiškia tamsuomenės viešpatavimą. Senovės istorikai Polibijus Aristotelis šį terminą naudodavo demokratinio valdymo būdo iškreipimams ir įsigimimui žymėti. Gindamas buržuazinę respubliką, Viktoras Hugo taiko šį terminą Paryžiaus proletariatui, kovojusiam barikadose prieš buržuaziją 1848 metų birželio mėnesio revoliucijos dienomis. Nuorodos pabaiga. Šitokios dienos esti šiurpios, nes panašioje beprotybėje visuomet glūdi netgi tam tikras teisingumo kiekis. Tokioje dvikovoje esama savižudybės elemento, o žodžiai tariami užgaulingi, driski, padugnys, ochlokratija, prastuomenė, įrodo dėja, kad veikiau kalti tie, kurie valdo, negu tie, kurie kenčia, kad veikiau kalti privilegijuotieji, negu nuskriaustieji. O mes niekuomet tų žodžių netarėme be skausmo ir pagarbos, nes jeigu filosofija įsigilina į reiškinius, kurios jie atitinka, tai dažnai šalia menkybių tenai randa apščiai ir didybių. Atėnuose buvo ochlokratija, gezai sukūrė Olandiją, plebėjai ne vieną kartą išgelbėjo Romą, o paskui Jėzų Kristų sekė prastuomenį. Nuoroda gezai Elgetos. Niderlandų revoliucijos epochoje – XVI amžiaus antrojoje pusėje. Iš pradžių šis žodis turėjo niekinamą reikšmę, bet ilgainiui virto koviniu pavadinimu sukilėlių būriams, kovojusiems prieš ispanus. Nuorodos pabaiga. Nėra tokio mintytojo, kuris nesusimastytų kartais apie žmonijos padugnių didybę. Kaip tik apie šią tamsuomenę, apie visus tuos vargdienius, valkatas, atstumtuosius, iš kurių tarpo yra kilę paštalai bei kankiniai – Turbūt galvojo šventasis Jeronimas, tardamas šios paslaptingus žodžius – fex urbis, lex orbis. Romos padugnis pasaulio įstatymas lotiniškai. Įniršis minios, kuri kenčia ir plūsta kraujais, jos beprasmiškas maistas prieš savo pačios gyvybinius principus, jos daromi teisės pažeidimai. Tai mėginimai įvykdyti valstybinį perversmą. Ir jie turi būti numalšinti. Doras žmogus ryštasi tam ir kaip tik iš meilė šiai miniai stoja į kovą prieš ją. Bet kaip jis užjaučia minę, nors ir priverstas kovoti prieš ją, kaip jis ją gerbė, nors ir priešinasi jai. Tai vienas iš tų retų atvejų, kada mes elgdamėsi teisingai, jaučiame širdyje nerimą ir tarytum dvėjojame, ar veikti lygi galo, mes nenusileidžiame, nes kitaip negalime, tačiau patenkinta mūsų sąžinė liūdį. Mes savo pareigą atliekame – maudžiama širdimi. Reikia iš karto pasakyti, 1848 metų birželio įvykiai buvo išimtinis faktas, beveik nepasiduodantis klasifikacijai istorijos filosofijoje. Visi žodžiai, kuriuos mes ką tik pasakėme, turi būti atšaukti, kalbant apie šį negirdėtą maištą, kuriame pasireiškia šventas įtūžis, reikalaujantis teisių darbui. Teko maištą nuslopinti, to reikalavo pareiga, nes maištas grėsė Respublikai, tačiau iš esmės įmant, kas buvo 1848 metų birželio įvykiai. Liaudies maištas prieš save pačią. Tenai, kur neišleidžiamas iš akių pagrindinis siužetas, jokio nukrypimo nėra, todėl tebūnie mums leista valandėliai nukreipti skaitytojo dėmesį iš jas tam tikrų atžvilgių vienintelės – 1848 metų sukilimui itin būdingas barikadas, kurias ką tik paminėjome. Viena jų užtvėrė įėjimą į Sent Antuano priemestį, antra saugojo Tamplio priemeščio prieigas. Tie, kuriems teko matyti po mėlynų giedrų birželio dangumi išaugančios meistriškus pilietinio karo statinius, jų niekomet neužmirš. Sent Antuano barikada buvo baisiai didelį – aukštumas su keturių aukštų namų, o plotis 700 pėdų. Ji užtvėrė nuo vieno kampo lygi kito plačią priemeščio angą, atseit ištisas tris gatves. Išrausiota, rangyta, dantyta, kampuota, su didžiulė nelygė išlauža, sudariusią lyg šaudomą jangą, sutvirtinta akmenų krūvomis, kurios jau pačios atrodė it bastionai, vienur kitur įsikišusi pirmin, tvirtai atsirėmus į dvi galingas priemeščio namų grupės – Jis tūksojo nelyginant milžinišką užtvarą toje greslioje aikštėje, kuri savo gilumoje kitados regėjo Liepos 14. 19 barikadų stuksojo viena už kitos giliai gatvėse už šios barikados, tarsi anų motinos. Vien tik pamatęs ją iš tolo, pajusdavai nepakeliamas prieš mirtinės miesto pakraščių kančias pasiekusias tą ribą, kada skurdas jau virsta katastrofa. Iš ko buvo pastatyta ši barikada – Vieni sakė, jog iš trijų šešiaukščių namų, kurie tyčia tam reikalui buvę sugriauti, pasakytų ją sukūręs liaudės rūstybės stebuklas. Ji teikė liūdną visų nepykantos statinių vaizdą, griuvėsių vaizdą. Galima buvo paklausti, kas visą tai pastatė. Taip pat galima buvo paklausti, kas visą tai sugriovė. Tai sukūrė kunguliuojančios rūstybės kūrybinė improvizacija. Žiūrėk, štai durys, antai geležiniai vartai, aure dangtelis, šitrėmai. Štai sudužusi gorė, sutrūkęs puodas. Neškite šiandien viską, meskite viską, stumkite, riskite, ardykite, lauškite, verskite, greukite viską. Į tą pačią krūvą iš vien virto grindinio akmenys, miltainiai, rastai, geležinės sijos, kudurai, stiklų šukės, kėdės besedinių, sedinių kopūstkočiai, skarmalai, nuodėvos, prakeiksmai. Didybė ir menkystė kartu. Improvizuota pragaro parodija, padrikas chaosas ir netvarka. Masė ir atomas sumišai. Sienos gabalai šalia sukulto dubens. Grėsminga visokių nuolaužų brolybė. Sizifas čia metė savo akmens luitą, o joba savo šukę. Aplamai šiurpus reginys. Tai buvo plikščių Akropolis. Nuoroda – Akropolis pakiliai įtvirtinta centrinė Graikijos miestų dalis, kurioje būdavo visi svarbiausi pastatai ir šventovės. Jis sudarydavo paskutinę prieglaudą priešui užpuolus. Nuorodos pabaiga. Šonuose kyšojo apversti vežimukai. Čia rioksojo didžiulis ilgvežimis apverstas tekiniais į viršų. Panašus į randą šiame maištingame veide. Nukinkytas omnibusas – Jį šio barbariško statinio meistrai linksmai juokdamėsi rankomis užtempė į pačią viršūnę, tarsi būtų norėję sujungti siaubą su išdikavimu. Tiesi savo gražulai kažkokius nežinomus orų lekiančių žirgus. Šis didžiulis kauburys suneštas maišto bangų priminė osos užgriozdinimą ant peliono, vykstanti visose revoliucijose – 93 metų, ant 89 Termidoro 9, ant rūpiučio 10, Briumero 18, ant sausio 21, Vandemiero ant Prerijalio 1848 metų, ant 1830. Nuoroda. Osa miškais apaugęs kalnas Tesalijoje, slėnio atskirtas nuo Olimpo ir savo atšakomis siekęs Peliono kalną – Pasak graikų mito, Zeusui priešingi titanai užgriozdinę Osą ir Pelioną ant Olimpo, mėgindami įkopti į dangų. Sausio 21 1793 metais buvo įvykdyta mirties bausmė karaliui Liudvikui XVI. Prerialis, čia turimas omenyje, Paryžiaus liaudės masių sukilimas, trečių metų prerialio pirmąją. 1000 795 metų gegužės 20 dieną prieš termidoriškųjį konventą. Numalšintas reguliariosios kariuomenės, priemeščio darbininkai buvo nuginkluoti, prasidėjo baltasis teroras. Nuorodos pabaiga. Aikštė to nusipelnė ir barikada turėjo teisę iškilti toje pačioje vietoje, iš kurios išnyko Bastilija. Jeigu okeanas statytų užtvankas, tai pastatytų kaip tik šitokias – Potvinio įniršis paliko savo žymę šiam beformiam pylimui. Kokio potvinio? Minios. Atrodė lyg matytumėte suakmenėjusią aimaną. Atrodė lyg girdėtumėte užent viršum barikados ir viršum avilių didžiulės nematytas audringo proceso bites. Gal čia neįžengiamas tankumynas, gal čia lėbauja girtieji, gal čia tvirtovi. Atrodė, jog tuos pastatus sukūrė beprotybės savo sparnų plasnojimų Buvo kažkas šlykštau šioje tvirtovėje ir kažkas olimpiško šitame chaose. Toje pašėlusioje painiavoje vienur kitur kyšojo stogų gegnys mansardų gabalais su apmušalais, langų rėmai su sveikais stiklais pastatyti tarp visokio laužo ir laukia patrankų šūvio. Nugriautino stogų dūmtraukiai, spintos, stalai, soliukai suversti vienas ant kito, tūkstančiai skurdžios mantos daiktelių, kuriuos paniekintų net elgeta ir kuriuose slypi įtūžio ir griovimo istra galėtum pasakyti, jog tai liaudies karmalai, medžio, geležies, žalvario, akmenų skarmalai. Ir jog Santa Antuano priemesis galingų šluotos mostelėjimų visą tai išlavė už durų, pasistatydamas į savo skurdo barikadą. Rast galiai panašus į ešafotą trinką sutraukytos grandinės, kartuvės primenančios sijos suskersiniais – Iš grūzdų kiša gulsti ratai šį anarchijos pastatą darė niūriai panašų į tuos senovės kankinimų įrankius, kuriuos turėdavo iškesti liaudis. Sent Antuano barikada darėsi ginklus iš visko. Iš ten buvo svaidoma visų kuo, ką pilietinis karas gali paleisti į galvą visuomeniai. Tai buvo ne kautynės, bet pasiutimo paroksizmas. Karabinai, kurie gynė šį redutą, jų tarpė keletas mušketonų, šaudė fajanso šūkimis – lošiamaisiais kauliukais, rūbų sagomis, net naktinių staliukų rateliais, labai pavojingais sviediniais, nes jie buvo variniai. Barikada siautėte siautėjo, klaikų šauksmai iš jos drebino orą. Kartas nuo karto lyg erzindama kariuomenė, jie aplipdavo šurmuliuojančią minę, apsivainikuodavo triukšmingą karštų galvų grūstimi. Ji knipždėte knipždėjo gynėjų, išiaušysi digių šautuvų, kardų, vėzdų, kirvių, iečių ir durtuvų kaukarų. Didžiulį raudoną vėliavą ten plaikstėsi vėjyje. Barikadoje buvo girdėti komando šūksmai, kovos dainos, būgnų tratėjimas, moterų verksmas ir klaikus badu mirštančiųjų juokas. Ji buvo neapriepiama ir pilna gyvybės. Ji tvykščiojo žiežirbomis nelyginant elektrinis pabaisos nugarą. Revoliucijos duose debesų kamoliai sukosi ties jos viršūnį, iš kurios greudėjo liaudies balsas panašus į dievo balsą. Keistų didingumu dvelkė ši titaniška laužo kupeta. Tai buvo mėšlo krūva ir drauge Sinajus. Kaip esame sakę, anksčiau barikada kovojo revoliucijos vardą. Su kuo? Su pačia revoliucija. Barikada atsitiktinumo, netvarko, sutrikimo, nesusipratimo, nežinojimo padaras – stovėjo akis į akį prieš steigiamą į susirinkimą, prieš aukščiausiąją liaudės valdžią, prieš visuotinę rinkimų teisę, prieš naciją, prieš respubliką, Karmanjolė šaukė į kovą Marselietę. Nuoroda Karmanjolė revoliucinė daina sudėta Paryžiaus gatvėse, Tuilery rūmų paėmimo ir karaliaus suėmimo dienomis 1792 m. rūpiučio mėnesį. 1830 ir 1848 metais tapo revoliucinių liaudės loksnių kovos daina, kai tuo tarpu Marselietė, Rūžė Delilio muzika ir žodžiai 1792 metais atnešta į revoliucinį Paryžių Marselio savanorių. Viktoro Hugo laikais jau buvo virtusi oficialių buržuazinės respublikos himnų. Nuorodos pabaiga. Iššūkis beprotiškas, bet herojiškas, nes šis senas priemestis buvo pats herojus. Priemestis ir jo redutas palaikė vienas kitą. Priemestis rėmėsi redutu, redutas šlėjusi į priemestį. Didžiulė barikada stuksojo į tolą, į kurią suduždavo Afrikos žygius išgarsėjusių generolų strategiją. Visi jos įdubimai, gumbai, antaugos, kaupros, prodūmus atrodė it jos grimasos, it piktas šaipimasis – Kartečiais kulkos dingdavo jos beformėje masėje, sviediniai įstrigdavo, smekte prasmegdavo. Patrankų šūviai pramuždavo tik skyles. Kokia prasmė bombarduoti chaosą. Ir kariuomenė, pripratusi prie pačių baisiausių karo vaizdų, su nerimu žiūrėjo į šį redutą žvėrį, pasišiaušusi kaip šernas ir didžiulį kaip kalnas. Jei būtų pakakę drąsos pažvelgti pro aštrų įsikišimą, kurį sudaro Dalemanio krautuvės vitrinus už ketvirčio lieno čia, Tamplio gatvės sankryžoje su bulvaru netoli Šato Deo, būtų buvę galima išvysti tolumoje anapus kanalo gatvėje kylančioje Belvilio priemeščio šlaitais, pačioje aukščiausioje vietoje kažkokį keistą mūrą, siekianti trečią namų fasado aukštą, tiesia linija jungianti dešinės pusės namų su kairės pusės namais – Tarsi pati gatvė būtų atsitraukusi atgal savo visų aukščiausią sieną ir ją užsisklendusi. Šią sieną sudarė tašyti grindinio akmens. Ji buvo tiesi lygi šalta stati patikrinta su kampainiu, sukrauta pagal virvelę, išlyginta pagal svambalą. Žinoma, ji nebuvo sucementuota, betgi kaip tai matyti kai kuriuose Romos mūrose, tas nepažeidė jos griežtos architektūros. Į sienos aukščio galėjai spėti apie jos storį – Karnizas buvo matematiškai tiksliai lygia gretų su pagrindu. Pilkame paviršiuje tam tikrais tarpais galėjai žiūrėti vos pastebimas šaudomasias angas panašias į juodas linijas. Šaudomosios angos buvo išdėstytos lygiais nuotoliais nuo viena kitos. Kiek apriepė akis gatvėje žmonių nesimatė. Visų namų langai ir duris buvo uždaryti, gilumoje stūksojo šį užtvarą, pavertusi gatvę akligatvių, gatvių Nejudant ir tyli, ten nieko nesimatė, nieko nesigirdėjo, nei šūkavimų, nei triukšmo, nei alsavimo, lyg kape. Iš jį kraupų statinį žirte žiro akinanti birželio saulė šviesa. Tai buvo tamplio priemeščio barikada. Prie šią vietą ir išvydę barikadą net visų drąsiausiai turėdavo susimastyti, apstulbinti šios lėpiningo reginio. Viskas čia buvo griežta, tiksliai pritaikyta, glaudžiai priderinta, tiesu, simetriška ir niku – Mokslas čia jungėsi su magija, jautėsi, kad tokios barikados kuriejas turėjo būti geometras arba vaiduoklis. Žiūrėdamas ją nejučiom turėdavai nuleisti balsą. Kartas nuo karto, jeigu kas nors kareivis, karininkas ar liaudis valdžios atstovas išdrįsdavo pasukti skersai tuščios gatvės, pasigirsdavo plono švilpiantis garsas ir praeivis krisdavo sužeistas arba negyvas – o jeigu jam pavykdavo perbėgti, tai kulkai smigdavo į uždarytą langinę, įstrigdavo tarp smiltainių arba į sienos tinką. O kartais pasipildavo ir kartečiai. Mat barikados kovotojai turėjo pasigaminę dvi nedidelės patrankėlės. Jie sudarė porą ketinių dujotekio vamzdžių, iš vieno galo užkimštų pakulomis ir molių. Parako bereikalo neįkvojo, beveik kiekvieną šūvis kliudydavo taikinį. Vienur kitur ant grindinio tysojo lavonai, telkšojo kraujo klanai. Prisimenu baltą drugelį plasdenusi gatvės vidury. Vasara nepasiduoda. Visų aplinkinių namų pavartis buvo priguldytos sužeistųjų. Kiekvienas kaščėjo jauti, kad jį taiko neregima šaulys, kad į gatvę per visą jos ilgį nukreipti šautuvai. Kareiviai sutelkti polimui prie tamplio užkardo, užkuproto tilto per kanalą, rimti susikaupę žiūrėjo į šį niūrų redutą nejudantį šaltą, skleidžiantį mirtį. Kai kurie prišliauždavo iki lankų išriesto tilto vidurio, saugodamėsi iškišti kiverį. Narsusis pulkininkas Monteinaras su virpuliu širdį stebėjosi šią barikadą. Kaip ji pastatyta, pasakė jis vienam deputatui. Ne vienas akmuo neįsikiša, tarsi iš porceliano padaryta. Ta akimirka kulka pramušė kryžių ant jo krūtinės ir jis parkrito. Bailiai šaukė kareiviai. Tegu jie pasirodo, jie nedrįsta, slepiasi. Tamplio priemeščio barikada, kurią gynė 80 vyrų prieš 10 tūkstančių, laikėsi tris dienas. Ketvirtąją, panašiai kaip kautynėse prie Začos ir prie Konstantino, atakuojantieji prasigavę per namus ir stogus, puolė barikadą ir ją paėmė. Ne vienas iš 80 bailių nė nepagalvojo bėgti. Visi buvo nukauti, įskyrus vadą Bartelemi – apie kurį netrukus kalbėsime. Sant Antuano barikada stebino kiekvieną perkūniškų trenksmų, Tamplio barikada tyla. Tie du redutai nuo vienas antro skyrėsi taip, kaip skiriasi grėslumas nuo kraupumo. Viena atrodė lyg nasrai, o antra lyg kaukė. Jeigu sutiktume, kad grandiozinis ir niurus virželio sukilimas buvo įsikūnijusi rūstybė ir mislė, tai už pirmosios barikados vaidenosi slibinas, o už antrosios sfinksas. Tos tvirtovės buvo pastatytos dviejų žmonių. Vienas jų vadinosi Kurne, o antras Bartelemy. Kurne sukūrė Sent Antuano barikadą, Bartelemy Tamplio barikadą. Kiekviena atspindėjo ją stačiusioje vado bruožus. Kurne buvo aukšto ūgio plačiapetis, raudonskruostis, galingų kumščių, drąsio širdies, tyros sielos, atviro ir ustau žvilgsnio. Narsus, energingas, taigus, markus, jis buvo geraširdiškiausias žmogus – ir pavojingiausias kovotojas. Karas, kova muštynės buvo jo stichija ir jį nuteikdavo džiaugsmingai. Kažkada jis tarnavo karo laivynę karininku ir iš jo balso bei mostų galėjai spėti, kad tai okeano kūdikis ir audrų vaikas. Į kautines įsiverždavo kaip uraganas, kur neturėjo kažką bendro su Dantonu, tik be genialumo, lygiai kaip Dantonas turėjo kažką bendro su Herkuliu, tik be dieviškumo. Liesas geibus išblyškės nekalbus Bartelemy buvo savotiškas gamenas. Tik tai patyręs tragišką likimą, gavęs kartą iš policininko antaus, jisai jį pasiekė, nutikojo ir nudėjo. Už tai jam 17 metų vaikinui teko atsidurti katurgoje. Iš ten išėjęs Bartelemy pastatė barikadą. Likimas lėmė, kad vėliau Londone, kur juodu abu gyveno tremtyje, Bartelemy nužudė kurne, fatališką dvikovą. Po kiek laiko įsivėlėsi vieną iš tų paslaptingų istorijų, kuri pinta įstra į vieną iš tų katastrofų, kuriuose prancūzų teisingumas mato švelninančias aplinkybės, o anglų teisingumas tik tai nužudimą, Bartelemi buvo pakartas. Mūsų visuomeninė santvarka yra tokia niuri, kad šis nelaimingasis tikriausiai apdovanotas dideliu, o gal įžymiu protu, dėl materialinio skurdo ir žemo moralinio lygio pradėjo gyvenimą katurgą Prancūzijoje ir baigė kartuvėmis Anglijoje. Visais atvejais Bartelimi keldavo tik vieną vėliavą – juodą. Antras skyrius, kai nėra ką veikti bedugnėje, lieka tik kalbėtis. 16 metų nemažas laiko tarpas slaptai subręsti sukilimui. Ir 1848 metų birželis buvo daug ko išmokęs, palyginti su 1832 metų birželiu – Todėl Šanvrerį gatvės barikada buvo tik tai metmenis, tik tai embrionas, palyginus su dviem milžiniškomis barikadomis, kurias ką tik aprašėme, tačiau savo metų ji buvo baisi. Sukilėliai Anželraso vadovaujami Marijus jau nieko nebežiūrėjo, išnaudojo visas nakties valandas. Jie ne tik pataisė barikadą, bet ir baigė ją statyti. Jie dar paaukštino ją per dvi pėdas. Geležinės sijos įkastos į grindinį atrodė lyg atkištos jėtis – Iš visur sunešti ir išorinėje brigados pusėje suversti visokiausi drūzgai, jos išvaizdai teikia dar daugiau chaotiškumo. Sumaniai pastatytas redutas iš vidaus atrodė kaip lygi siena, o iš lauko kaip neižengiamas tankumynas. Jie sutaisi iš grindinio akmenų sudėtus laiptus, kuriais ant reduto galėjo užlipti kaip ant citadelės sienos. Barikada buvo aptvarkyta, švariai išluota žemutinė patalpa, virtuvė paversta lauko ligoninė – apžiūrėti visi sužeistieji, surinktas ant kulkų ir ant stalų pabiręs parakas, nulieta kulkų, pagaminta šovinių, pripešiota korpijos, išdalinti ginklai, kurie mėtėsi ant žemės, išvalytas reduto vidus, išmesti lūžgaliai, išnešti lavonai. Nukautieji buvo suguldyti į krūvą Mondetūro gatvelėje, kuri tebe buvo sukilėlių rankose. Gatvės grindinys ilgą laiką raudonavo šioje vietoje. Nukautųjų tarpe buvo keturi priemeščių nacionaliniai gvardiečiai – Jų mundurus Anžolrasas liepė nuvilkti. Anžolrasas patarė dvi valandas pamiegoti. Anžolraso patarimas buvo tolygus įsakymui. Vis dėlto tik trys ar keturi jo pasinaudojo. Feji per tie dvi valandas išbrėžė šitokį įrašą sienoje priešai smuklę. Te gyvuoja tautos. Tuos du žodžius vienimi išdrėkstų smiltainėje dar 1848 metais buvo galima įskaityti šioje sienoje. Trys moteris pasinaudojo nakties atokvepiui ir galutinai dingo. Matyt, jos pasislėpė kuriame nors iš gretimųjų namų. Sukilėliai laisviau atsikvėpė. Sužeistųjų dauguma dar galėjo ir norėjo dalyvauti gautynėse. Virtuvėje paverstoje lauko ligoninė ant čiužinių ir šiaudinių paklotų gulėjo penketą sunkiai sužeistų vyrų, jų tarpė du municipaliniai gvardiečiai. Gvardiečiai buvo sutvarstyti pirma kitų. Žemutinėje patalpoje liko tik Mabefas, užtiestas juodų apdangalų – ir prie stulpo pririšta žaveras. Čia bus lavoninė, tarė Anželrasas. Šioje patalpoje vos apšviestoje vieno žvakis pačiame gale dulavo tarsi didžiulio kryžiaus kontūrai, kurio sudarė stovintis prie stulpo žaveras ir ant stalo paguldytas negyvas mabefas. Omnibuso gražulas, nors per apšaudimą ir aplaužytas, dar laikėsi gana tvirtai ir prie jo buvo galima pririšti vėliavą. Angel Rasas, kuris kaip tikras vadas visuomet įvykdydavo tai, ką būdavo kartą pasakęs, prie šio koto pritvirtino kulkų sukapotą krūviną užmuštojo senuko švarką. Pamaitinti vyrus nebebuvo kuo, nebeliko nei duonos, nei mėsos. Per 16 valandų barikadoje 50 žmonių greitai sudorojo menkus muklės išteklius. Ateina metas, kada kiekviena kovojanti barikada neišvengiamai tampa medūzos plaustų. Reikėjo ryštis badui. Tas partietiškai rūšė birželio šeštai atėjo metas, kada senmerį barikadoje Žanas, apsuptas duonos reikalaujančių sukilėlių į kovotojų šauksmus, duokite valgyti, atsakė. O kuriam galui? Dabar trečia valanda. Keturiomis jau būsime negyvi. Nesant ko valgyti, Anžolrasas neleido negerti, vyną visai uždraudė, o degtinę liepė išdalyti porcijomis. Rusija buvo rasta 15 hermetiškai užkimštų ir žanspauduotų butelių. Anžorasas su kombeferu jos apžiūrėjo, lipant į viršų kombeferas tarė. Tai sena dėdulės išlų atsarga. Jis kažkada laikė kolonijinių prekių krautuvę. Vynas turbūt puikus, pasakė bosvėjai. Laimė, kad granteras miega. Jeigu jis stovėtų ant kojų, būtų sunku išgelbėti šitos butelius. Nepaisydamas murmėjimo, Anžolarasas tiems penkiolikai butelių uždėjo savo veto, o kad niekas jos nesikesintų, liepė butelį sustatyti po stalu, ant kurio gulėjo senukas Mabefas. Apie antrą valandą ryto buvo patikrinti gynėjai, dar liko 37 vyrai. Ėmė brėkšti, ką tik buvo užgesintas deglas, kuris liepsnojo senoje vietoje įstatytas dobelėje tarp akmenų. Barikados vidus panašus į nedidelį aptvertą kiemelį vidurį gatvės skendijo tamsoje – ir iš viršaus žiūrint pro pilkšvą ryto prieblandą panešėjo į sudužusio laivo denį. Barikados kovotojai slankiojo iš vieno galo į kitą ir atrodė lyg kokie juodi siluetai. Virš šito kraupau šešėlių lizdo dunksojo melsvos nebilių namų apibraižos. Dar aukščiau bolavo kaminai. Dangus turėjo tą žavingą neryškų atspalvį, kuris atrodo čia baltas, čia žydras, ore linksmai čiulbėdami skraidė paukščiai – Rausva šviesa sutvisko į rytus nukreiptas aukštojo namo, į kurį rėmėsi barikada stogas. Ketvirtojo aukšto langutėje ryto vėjelis taršė žilus negyvo žmogaus plaukus. Labai džiaugiuos, kad deglas užgesintas, tarė kurfeirakas, kreipdamasis į fėjį. Mane erzino tas deglas, nes papūtus vėjų jis virpėdavo lyg iš baimės. Deglų šviesa panašiai bailių išminti, menka išviečia, nes dreba. Aušara prižadina protus, kai prižadina paukščius. Visi suskato kalbėti. Pamatęs ant stogo latakus lankiojančią katę, žolį rado dingsti pafilosofuoti. Kas yra katė, sušuko jis. Tai pataisa. Viešpas dievas sutvėrė spelę, apsižiūrėjo, šia tau būsiu padaręs kvailystę. Ir sutvėrė katę. Katėtai atitaisytas eratum, spaudos klaida lotiniškai – pelė, o po jos katė tai peržiūrėta ir pataisyta pasaulio kūrimo korektūra. Kombeferas apsuptas studentų ir darbininkų kalbėjo apie žuvusiosius, apie Žaną Pruverą, apie Baurelį Mabefą, net apie Kabiuką ir apie rūstų Anžolraso liūdės. Jis pasakė, Harmodijus ir Aristogitonas Brutas, Hereas, Stefanas, Kromvelis, Šarlotė Kordė, Zandas, Visi kirtę smūgį pergyveno širdies skausmą. Nuoroda. Brutas 85-42 metai prieš mūsų erą. Romos aristokratų samokslo prieš Julijų Cezarį galva. Pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos laikais jis buvo garbinamas kaip respublikinės dorybės pavyzdys. Hereas, pretorijonas, nužudęs Kaligulą ir siekęs gražinti Romoje respubliką. Šarlotė Kordė, aristokratė, turėjusi ryšių su žirondistų kontrrevoliucija ir 1793 metų Liepos 13 dieną nužudžiusi Maratą. Zandas, vokiečių studentas 1819 metų kovo 22 dieną, nužudęs reakcinį rašytoją Kocebų, kuris buvo laikomas šnipu. Po vienos kongreso sekusios Niurios reakcijos laikai Zando poelgis visoje Europoje buvo sutiktas kaip žygdarbis laisvės labui. Jį apdainavo Puškinas.